اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أنه يرخص للرجل أن يترك الصلاة مع الجماعة لعذر شرعي فإن شريعة الإسلام شريعة سهلة وصالحة لجميع الناس ومن سهولتها أن الواجب يسقط مع العجز قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وبنز وتقوف وإسلام بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى vile صليا ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم في الجمعة الماضية تكلمنا عن وجوب الصلاة مع الجماعة بالأدلة من القرآن والسنة katika juma iliyopita tulizungumzia uwajibu wa kusali swala kwa jamaa tukazungumzia hukumu ya swala kwa jamaa kwa dalili kutoka katika Qur'ani na katika sunna za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Al-yawm mimma uridu an tantabiha bihi leo kitu ambacho ninachotaka uzingatie annahu yurkhasu lirajulin an yatruka salata ma'a aljamaa li'udhrin shar'i ya kwamba inaruhusiwa kwa mtu kuacha swala kwa jamaa kwa udhuru wa kisheria ikiwa mtu atapatikana na udhuru wa kisheria yurkhasu lahu an yatruka salata ma'a aljamaa yaruhusiwa yeye kuacha swala kwa jamaa akaswali mwenyewe kivyake katika nini katika nyumba yake kwa sababu shari'atul islam shari'atun sahlatun kwa sababu sheria ya Kiislamu ni sheria iliyonyepesi wasalihatun lijami'in nas na sheria hii ina manufaa na maslahi kwa watu wote ikiwa huwezi kwa namna hii utafanya kwa namna hii ikiwa huwezi kwa njia hii umeelekezwa njia nyingine ya kufanya kwa hiyo tunaona ya kwamba sheria ya Kiislamu inaangalia watu wote na ina maslahi kwa nini kwa kwa watu wote wa min suhulatiha na katika uwepesi wa sharia hii ya Kiislamu anna alwajiba yasqutu ma'al ajizi ya kwamba ule wajibu unaanguka ikiwa mtu hawezi ikiwa huwezi kulifanya jambo la wajibu eh basi lile ule wajibu unaanguka ukapewa njia nyingine ya wepesi ya kulifanya lile jambo la wajibu asema Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani al-Karim wama ja'ala alaykum fid dini min haraj Allah subhanahu wa ta'ala hajawawekeeni ugumu na uzito katika dini dini hii ni dini nyepesi ni dini ambayo inaendana na watu wote katika huu ulimwengu kwa hiyo Allah tabaraka wa taala kwa huruma yake kwa rehma zake ametufanyia dini kuwa ni, ni nyepesi al imam Sa'di katika kusherehesha hii aya asema ay mashaqqa wa usri bal yassarahu ghayat at-taysir. Allah hajawawekeeni mashaka katika dini na uzito katika dini bali ameifanya dini kuwa nyepesi kabisa kabisa yani ule wepesi wa hali ya juu wasahala bighayati as-suhula na akaifanya kuwa ni rahisi kwa urahisi ulio wa hali ya juu. Yoyote yule katika ulimwengu huu aweza kutekeleza sheria ya Kiislamu ikiwa ameshazikubali, kwa sababu ni sheria ziko nyepesi. Asema fa awwalan ma amara wa alzama illa bima huwa sahlun ala nufus la yafquluha wa la yauduha thumma idha arada ba'd al-asbab almujiba litakhfif khaffafa ma amara bihi imma biisqat au biisqati ba'dhihi asema alimamu Saadi rahimahullahu tabaraka wa taala kwanza ni kwamba kile alichokiamrisha Allah na alichokilazimisha hakukifanya kuwa ni kigumu kwa mwanadamu au katika nafsi illa bima huwa sahlun ala nufus kwa hiyo Allah tabaraka wa taala zile sheria alizoziweka ni nyepesi kwa nufusi kwa nafsi kwa watu la yuthiluha hakuna uzito katika hizi sheria alipotuwekea kuhudhuria sala kwa jamaa ni jambo lepesi wala hakuna uzito eh thumma idha arada ba'dhu al-asbab kisha ikitokea baadhi ya sababu almujiba litakhfif ambazo zapelekea Allah kukhafifisha ile amri yake au yale malazimisho yake aliyotulazimisha khaffafa ma amara bihi anaweka wepesi na anakhafifisha inakuwa ni jambo hafifu jambo rahisi imma biisqat imma kuondoshee ule wajibu usiufanye kabisa au isqati baadhihi au akaondosha baadhi ya ule wajibu ukabaki ule mwingine kuwa ni mwepesi kwako wewe asema katika hii aya yu'khadhu min hadhihi alaya qa'idatun shar'iyya tunachukua msingi wa kisheria katika hii aya wa hiya anna almashaqqata tajlibu at-taysir ya kwamba uzito waleta wepesi ikiwa popote kuna jambo lizito basi utapata Allah amekuwekea njia nyingine nyepesi ya kulifanya lile jambo. Kwa hiyo leo tutazungumzia mambo ambayo pindi yatakapompata huyu mwanaume ambaye amekalifishwa yeye kuswali swala kwa jamaa basi itakuwa yeye amehafifishiwa ya kwamba asihudhurie swala kwa jamaa bali aswali katika nini katika nyumba yake lakini pindi yatakapomtokea mambo kama haya ambayo tutakayoyazungumzia leo asema sahibu fiqhi sunna as-sayyid sabiq huyu mwanachuoni ambaye ametunga kitabu maarufu kinaitwa fiqhi sunna asema yurkhasu takhallufu anil jamaati inda huduthi halatin min alhalati al-atiyah inaruhusiwa mtu kukhalifu swala kwa jamaa wakati patakapopatikana hali miongoni mwa hali zifuatazo. Zisikilize hali kama hizi, zikikupata umeruhusiwa wewe kuswali mwenyewe katika nyumba yako. Hali ya kwanza na ya pili, asema alimamu albardu au almataru, ikiwa kuna baridi kali au kuna mvua ambayo ya kuzuia wewe kwenda kutekeleza swala kwa jamaa hizi hali mbili baridi kali na mvua ile ambayo italeta matope watu watashindwa kutembea kwenda msikitini unaruhusiwa wewe kuswali katika nyumba yako fa'an ibn umar akaleta dalili kutoka kwa huyu sahaba ibn umar ani nabii sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam annahu kana ya'muru almunadi bisala alikuwa akimuamrisha yule ambaye anawaita watu kwa swala yunadi akinadi hivi sallu fi rihalikum swalini katika majumba yenu katika mahema yenu ibn umari atuelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwamrisha yule ambaye aita watu ambaye ni muadhini aita watu katika swala eh, akimaliza adhana yake mwisho aseme sallu fi rihalikum awaambie watu waswali katika nini katika majumba yao na hii hali yasema ibn Umar fi lailati barida almutira fi safar katika usiku wenye baridi kali eh, ambapo kuna mvua katika safari hapa imetajwa katika safari lakini ulama wakasema hali kama hii ikitokea hata mtu akiwa katika mji wake hayuko safarini ikiwa imetokea baridi kali ikiwa imetokea mvua basi ruhusa kwa mtu kusali nyumbani kwake na akakhalifu swala kwa, kwa jamaa وفي صحيح البخاري أن ابن عمر هو ابن عمر katika صحيح البخاري asema adhana fi lailatin barida bidhajnani ibn umar aliadhini katika usiku wenye baridi kali katika sehemu inayoitwa eh, Dhabjan aka akawa yeye ameadhini akasema hivi thumma qala sallu fi rihalikum swalini katika nini katika majumba yenu katika mahema yenu hii dhabjani au dhajnani ni sehemu kulikuwa kuna jabali kubwa ambayo jabali hili liko katika mji wa Tihama Tihama kutoka maka paka Tihama wazungumza ulamaa ni kilomita ishirini na tano sasa yasemekana katika jabali hili kulikuwa kuna baridi kali sana sasa ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu alipoadhini mwisho akawaambia watu waswali katika nini katika majumba yao na katika mahema yao fa akhbara anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana ya'muru muadhdhinan yu'adhdhinu thumma yaqulu ala ithrihi ala sallu fi rihal fi lailati albarida au almutira fi safar kisha akaeleza kwa nini amefanya hivi masahaba walikuwa wakifanya kitu wakifanya hicho kitu kwa kuwa wamemuona mtume sallallahu alayhi wasallam akikifanya kwa hiyo kisha akawaambia watu baada ya kufanya vile kuadhini kisha mwisho awaambia watu sallu fi rihalikum akasema ya kwamba mtume alikuwa akimwamrisha muadhin aseme baada ya adhana ala sallu fi rihalikum ala jueni ya kwamba swalini katika nini katika majumba yenu fi lailatil barida katika usiku ambao ni wenye baridi kali ambao una, una mvua katika safari kwa hiyo hii ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam pindi inapotokea jambo kama hili basi watu waruhusiwa kuswali katika nini katika ma, majumba yao vile vile tukiendelea katika sababu ya pili ambayo inaweza kumruhusu mtu kusali nyumbani kwake akakhalifu sala kwa jamaa hudhuru taami wakati chakula kimehudhurishwa na swala imekimiwa sheria inakuambia ya kwamba ule kwanza kula chakula chako kwanza kisha ndio uende ukatekeleze swala lihadith ibn Umar huyo huyo ibn Umar amepokea hadithi qala asema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam asema mtume sallallahu alayhi wasallam idha kana ahadukum ala at-ta'ami ikiwa mmoja wenu yuko katika chakula chake kimeandaliwa kiko mbele yake fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu usifanye haraka mpaka umalizi haja yako minhu katika hicho hicho chakula wa in uqimati salatu rawahu al-bukhari hata kama swala imetimiwa chakula kimewekwa kiko mbele yako wewe sasa ndio watarajiwa kukila kile chakula na swala huko imekimiwa sheria imekupatia ruhusa kula kwanza ndipo ukatekeleze hili swala la kusali swala kwa jamaa ikiwa utaipata fabiha wa neema ikiwa utaikosa ulikuwa na udhu wa nini wa, wa kisheria wakana ibn Umar na alikuwa huyu sahaba ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma yabda'u bil ashai akianza kwanza na asha asha ni chakula cha jioni akianza na asha kwa hiyo ilikuwa swala ikikimiwa yeye huendelea na asha yake ikiwa tayari imeshawekwa anakula aendelea na kile chakula kisha baadaye ndipo aende katika kutekeleza ibada hiyo ya sala waqala abu darda abu darda tena anasema min fiqhi almar'i katika ufahamu wa mtu na fiqhi yake iqbaluhu ala hajatihi ni mtu kukabili ile haja yake hata yakbala ala salati mpaka aikabili ile swala yake wa qalbuhu farigh na moyo wake ukiwa umetulia inamaanisha wewe ukiwa na njaa eh na chakula kipo na swala imekimiwa pindi unapotoka mbio mbio kwenda kwenye swala akili yako huenda ikawa katika kile chakula haiko katika nini swala kwa hiyo Abu Darda anasema katika ufahamu wa mtu katika dini ni kwa yeye akamilishe ile haja yake ya chakula mpaka atakapomaliza ndipo akakabili au aende katika swala ikiwa moyo wake umetulia hauna fikra ya kufikiria kwamba hapa mimi nikimaliza kile chakula naenda kukila la bali anakula akimaliza kushiba amwelekea Allah tabaraka wa taala ikiwa moyo wake uko na, na utulivu Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala katika kusherehesha hizi hadithi fi hadhihi alhadith asema karahatu salati bihadrati at'am alladhi yuridu aklahu imekuwa ni makuruhu mtu kuhudhuria swala ikiwa chakula kimeshawekwa ambacho tayari wewe wataka kukila kwa imamu nawe anasema ni makruhu kufanya jambo hilo akatoa sababu lima fihi min dhihabi kamali alkhushu kwa sababu kuna kuondoka ule ukamilifu wa nini wa khushu katika swala ikiwa wewe utakwenda na njaa zako mbio mbio na chakula umekiwacha basi ule khushu ile khushu yako katika swala utulivu wako katika swala utakuwa unapotea na hautokuwa kamili wayaltahiku bihi ma fi ma'nahu mimma yushghilu alqalb na anasema katika maana nyingine ni kwamba utakuwa moyo wako washughulika na kile chakula hautokuwa unashughulika na nini na ile swala ambayo wewe waiswali kwa hiyo pia jambo hili la kwamba chakula kimeshawekwa mbele yako wewe na swala imekimiwa basi sheria inakuruhusu kwanza ule kile chakula ndipo ukabili ile swala jambo la nne asema huyu Sayyid Sabiq katika kitabu chake Fiqh Sunna mudafa'atul akhbathain ni mtu kuzuia vichafu viwili ambayo ni albaulu walghaif choo kikubwa na choo kidogo ikiwa mtu amehisi vyoo viwili hivi choo kikubwa na kidogo na swala imekimiwa sheria imemwambia kwanza aende akakidhi hizi haja isije ikawa wewe umesimama katika swala huku unacheza cheza mkojo umekubana au choo kikubwa kimekubana sheria imekuruhusu kwanza uende ukatekeleze jambo hilo la kutoa hivyo vichafu viwili kwanza ndipo uelekee swala akatoa hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha qala sema sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema la salata bihadharati ta'am hakuna sala iliyokamili kwa kuhudhurishwa chakula ikiwa chakula kimeshahudhurishwa basi wewe kula ukienda kusali usala ni makuruhu ndio jambo umelifanya ni makuruhu na swala yako itakuwa iko pungufu wala huwa yudafi'u al na hakuna swala kamili kwa yule ambaye aswali huku anazuia vile vichafu viwili amebanwa na mkojo amebanwa na choo kikubwa basi yeye anakuja anaswali hivyo hivyo sheria imekuruhusu kwanza kidhi haja yako kisha ndipo uelekee katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala yaani vitu vyote hivi vimezungumzwa katika sheria eh, kwa sababu vinaondosha ile akili ya mtu mtu anakuwa hana utulivu katika nini katika swala yake wapenzi watukufu wa Islam kuna mambo mengine ambayo wametaja wanaozuoni ambayo inakuwa ni sababu ya mtu kukhalifu swala kwa jamaa kama vile almaradhu maradhi ikiwa mtu ni mgonjwa aliulizwa ibn bazi rahimahullahu ta'ala swali hili ya kwamba je mtu aweza kukhalifu swala kwa jamaa eh? akasema ndiyo kwa sababu hizi ambazo amezitaja hapa mojawapo ikiwa ni maradhi asema idha kana maridhun yashuku alayhi alfuruji ikiwa yule mgonjwa imekuwa ni uzito kwake yeye kutoka kwenda kuhudhuria swala kwa jamaa akataja jambo lingine akisema alkhawfu idha kana fi biladin fiha khawfun lau kharaja yakhsha ala nafsihi khofu shadid imeenea katika mji ikiwa katika mji kuna hofu ambayo lau ukitoka waweza kuogopea ile nafsi yako waweza kudhurika waweza kupata madhara kama vile ilivyokuwa katika baadhi ya miji kuna wakora wengi na kazi zao za ukora wanazifanya wakati wa alfajiri wamsubiri mtu akiwa yeye atoka katika nyumba yake aelekea msikitini, wamshika wamnyang'anya kile ambacho alichonacho. Kwa hiyo katika hali kama hii ukiogopea nafsi yako, sheria imekuruhusu wewe kuswali katika nyumba yako. Au kuna msako wa polisi, msako ambao waweza kushikwa wewe ukaenda ukawekwa seli takribani siku kama tatu kwa hiyo ukiogopea jambo kama hilo na imeenea hofu katika miji, basi waswali nyumbani kwako. Na jambo lingine kama ilivyokuwa katika hichi kipindi kilichopita, watu waswali majumbani mwao kwa kuhofia kuenea kwa ugonjwa wa korona. Ilikuwa watu wanaogopa maradhi kama yale, wakikutana, wakishikana mikono, eh, wakikumbatiana, wanaogopa. Kwa hiyo ilikuwa ni hofu imetanda katika miji, ikawa ni ruksa kwa wao kuswali katika nini katika majumba yao japokuwa watu wengine walikuwa walikuwa wakisema yatoka wapi haya kuna dalili gani kuna nini nini na nini wanasema mambo mengi lakini sheria inamruhusu mtu ikiwa katika hali ya hofu yeye akakhalifu swala kwa kwa jamaa jambo lingine akasema al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ni kule mtu ikiwa hajasikia adhana uko mbali na msikiti haujasikia adhana basi pia waweza wewe ukawa umeswali nyumbani kwako kwa sababu adhana haujasikia na akaelezea maelezo kwamba kwa sababu kuna yule bwana alikuja kwa mtume ataka ruhusa kusalia nyumbani mtume akamruhusu kisha alipogeuka kwenda mtume akamwambia yeye njoo njoo njoo akamuuliza swali je unasikia adhana akasema ndiyo nasikia adhana faajib ijibu hiyo adhana bimaana uelekee katika swala ukaswali swala kwa kwa jamaa kwa hiyo ikajulikana katika ufahamu wa hii hadithi ya kwamba yule ambaye haisikii sauti ya muadhini yuko mbali kabisa na msikiti basi anaweza kuruhusiwa yeye akaswali swala yake nyumbani akiwa ni mumfarid akiwa ni nini ni ni mumfarid lakini ikiwa anasikia adhana na Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala katika masala haya akatofautisha kati ya adhana kwa mukabbiri sauti adhana kwa kutumia microphone hii asema kila mtu asikie lakini ikiwa pia mtu yuko mbali sana basi itakuwa yeye ana udhuru wa kutokuai ile nini ile jamaa lakini ikiwa kuna adhiniwa kwa sauti ya kawaida na ukaisikia manake ukiisikia ile sauti ya kawaida wewe uko karibu na ni wajibu alaika antahdhura salata ma'a aljamaa faya ibadallah fala yasihu li ahadi an yatruka salata ma'a aljamaa illa biwahidin min hadhihi al'adhar walhalati allati dhakarnaha alifan haifai kwa mtu kukosa swala kwa jamaa isipokuwa ikiwa itamtokea yeye hizi udhuru tulizozitaja hapa nyuma ikiwa utapatwa na udhuru kama hizi za kisheria sheria inakuruhusu wewe kuswali peke yako lakini katika nukta hii ni kwamba pia uweke nia ya kwamba mimi nilikuwa na nia ya kuhudhuria jamaa lakini kwa sababu ya jambo kama hili limenipata mimi na ni udhuru wa kisheria nitaswali hapa nyumbani ukiweka nia hiyo Allah tabaraka wa taala yaktubu laka ajr akuandikia malipo ya kwamba wewe umehudhuria swala kwa nini kwa jamaa kwa sababu haukukosa ile swala kwa jamaa isipokuwa umekupata wewe udhuru wa kisheria na nia yako ilikuwa wewe uhudhurie swala kwa nini kwa jamaa kwa hiyo tunatanabahisha watu ya kwamba waangalie masala kama haya si wewe umekaa nyumbani waangalia TV wala miraa wafanya mambo yako umesikia dhana swala imepita na we una habari baadaye ndo unakuja kumbe wakati wa swala huu ndo unaanza kufanya kuswali hapo utakuwa umepata madhambi na umefanya madhambi makubwa katika yale madhambi makubwa kama tulivyosema katika juma iliyopita kuacha swala kwa jamani katika madhambi makubwa ikiwa hauna udhuru ambazo tumezitaja hii